منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبح الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Allaha svevišnjeg veličamo i njemu zahvaljujemo koji nam je omogućio da se okupimo ovdje, da se družimo izučavajući njegovu vjeru, salavati se selam, mir, neka je na Muhammeda alaihi selam, njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga i ciljni sestre, kao što ste čuli, mi se večeras družimo sa temom koji sam ja naslovio snagom Kur'ana do savršenstva duši. Na samom početku želim da citiram jedan hadis koji nije direktno vezan za našu temu, ali nedavno sam prisutao na jednom predavanju kod jednog šejha, pa kada sam čuo ovaj hadis, iako sam ga nekada davno čuo i znao, odlučio sam da ga podijelim zajedno s vama. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao doista uzvišeni Allah ima skupinu meleka koji hodaju po zemlji i traže skupine ljudi koji veličaju Allaha i spominju Allaha. Pa kada neka od tih skupina meleka nađe ljude koji veličaju Allaha, pozovu ostale i kažu dođite, dođite, našli smo ono što tražimo. Pa onda tu skupinu prekriju sve do zemaljskog neba svojim krilima i počinje razgovor između Allaha i Melika. A Allah Đelešanu, kao što je došlo u Rivajetu Buhari i muslima, najbolje zna šta će Meleki odgovoriti. Pa kaže, šta rade moji robovi? Pa kažu meleki, gospodaru, veličaju te, zikri, izgovaraju riječi la ilaha illallah, Allahu akbar subhanallah i druge zikrove. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a jesu li moji robovi mene vidjeli? Pa kažu meleki nisu gospodaru, kaže uzvišeni Allah, a šta da su me vidjeli? Kaže gospodaru, mnogo više bi te veličali i mnogo više bi strahovali od tebe. Kaže uzvišeni Allah, a šta oni traži, šta hoće, što su se okupili? Kaže, traže tvoj džennet. Kaže uzvišeni Allah melekima, jesu li oni vidjeli džennet? Kažu meleki, nisu. Kaže uzvišeni Allah, a šta da su ga vidjeli? Kažu meleki gospodaru da su ga vidjeli. Još bi više žudjeli, još bi ga više tražili. Kaže, a od čega se utječu, od čega bježi? Kaže, utječu se od vatri džehennema i od njega bježi. Kaže uzvišeni Allah, a jesu li vidjeli džehennem? Kažu meleki, nisu. Kaže uzvišeni Allah, te baraka ve ta'ala, a šta da su ga vidjeli? Kažu gospodaru da su ga vidjeli, mnogo više bi bježali od njega. I završava razgovor između Allaha i njegovih meleka, kaže uzvišeni Allah, uzivam vas, o moji meleki, za svjedoke, da sam im oprostio. Allahu akbar. Kažu meleki, ima među njima jedan, nije on došao zbog onoga zbog čega su oni došli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, humul qawm la ješqa bihim jalisuhum. Oni su narod, onaj ko bude sjedio s njima, i on će Allah imati hajran. Tako, radiš po ovom hadisu, Molim Allaha te tala da ovo naše druženje bude od onih druženja koji će meleki prekriti svojim krilima i od onih družima kojima će uzvišenje Allah te tala oprostiti. Braću moja draga i sestre, savršenstvo duši. Kada govorimo o savršenstvu duši, ne možemo da ne kažemo da je definitivno, bez razilaženja, najbolja duša koja je kročila ljudskom zemljom, Muhammed alihi on je svoju dušu odgajao Kur'anom. A Iša radijallahu ta'ala anha, kao što je došlo u hadisu, kada su ju pitali kakav je bio poslanik, kakav je bio njegov moral, kaže kana huluku rasulillahi sallallahu alihi wasallame el Kur'an, njegov edeb, njegov život je bio Kur'an. On je bio Kur'an koji hodi po zemlji. Nažalost, velik broj ljudi ne zna da je Kur'an objavljen da bi liječio čovjekove duhovne potrebe i čovjekove tjelesne bolesti. To velik broj ljudi ne zna. Zato imamo problem da ljudi idu kod sihribaza, kod vračara, a ne znaju da oni sami sebe mogu liječiti Kur'anom. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ Mi u Kur'anu, kaže, objavljujemo ono što je lijek Kažu komentatori Kur'ana od kojih je i šeha Abdurrahman Sa'di i mnogi drugi, ova riječ mi objavljujemo u Kur'anu lijek, obuhvata lijek za duhovnu potrebu čovjekovog srca i obuhvata lijek za tjelesna oboljenja ljudskog tijela. Pogledajte samo, kratko ćemo se ovdje zadržati, milost Allahu poslanika i veličinu te duše njegovi Njegova milost je bila tolika da je obuhvatala i ljude, i životinje, i muslimane, i nemuslimane, i stariji, i mlađi. Pa primjera radi, znate kakve je muke sve Muhammed alihi selam prodeverao u Mekki. Udarali ih, protjerivali ih, bojkotovali tri godine, na dok je obavljao namaz bacali su utrobu debi i mnoge druge, znači, hajde da kažemo, mnoga druga iskušenja koje je poslanik Ali se Latu doživio u Mekki i na kraju morao je izići iz Mekki. Nakon što je izišao, nakon deset godina vraća se kao osvajač, podignute glavi. I kada je ušao u Meku, vidio je one Mekelije koji su ga juče vrijeđali. Pa kaže o njima, šta vi mislite da ću ja sada vama uraditi? Zna se kada osvajači uđu u neko mjesto, prvo napravi račune sa onima koji su bili najveći problematičari prije. Pa oni gledaju šta će, kaže, izhebu, fe entumu tulaka, idite, svi ste slobodni. Allahu akbar. To nema u historiji čovječanstva osim ovdje, kod Muhammeda alaihi selam. U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allah poslanik jedne prilike ušao u jednu baštu. U toj bašti je bila jedna deva pa kada je ugledala poslanika alihi salatu wasalam, počela je da plaći. La ilaha Počela je da ruči, počela je da stenji. Pa je došao poslanik, stavio je svoju mubarek ruku na nju, pa je prestala da plaći, smirila se. Kaže Allah poslanik, ko je vlasnik ove devi? Pa je došao jedan ensarija, kaže Allah poslanik, to je moja deva. Kaže, a zar se ne bojiš Allaha u pogledu ove životinje koju ti je Allah dao? Sada mi je se, kaže, žalila i plaće na tebe da je patiš gladnu i da je pretovaraš. Životinje su našle smiraj kod Muhammeda alihi salatu wasalam. Također, vi znate događaj koji je zabilježen kod Buharije i muslima kada je Allah poslanik otišao u Taif. Otišao je pješice stotinu kilometara. Pogledajte tih ambicija. Ko je od nas danas spreman otići stotinu kilometara u Zenicu pješici da nekog pozove u islam? Muhammed alihi selam imao tolike ambicije, otišao je. Kako su ga dočekali? Jesu li sa crvenim tepihom? Ne. Naredili su o mladincima tog mjesta Taifa da ga istiraju kamenicama pa su uradili, toliko su ga gađali kamenjem da je izišao krvav iz Taifa. Pa kada se vraća u Meku, pod navodnim znacima ponižen od njih, dolazi i kaže, kada sam išao, osjetio sam da je između mene i sunca nešto naišlo kao oblak. Pa sam pogledao kada Džibril, alihi selam, pa je rekao, Muhammede, tvoj gospodar je čuo razgovor tebe i tvog naroda. Evo poslao je Meleka zaduženog za, za brda, naredi mu šta hoćeš. Pa je došao Melek, zadužen za brda, poselamio se sa poslanikom i kaže, Allahu poslaniće, naredi šta učin, da da učinim. Ako hoćeš, ja ću uzeti dva brda i sručit ću na njih. Zamislite da je neko otišao od nas u Zenicu. I otišao da poziva ljude i oni ga natjeraju kamenicama i on kada iziđe iz Zenice dođe mu neki lola i kaže evo ova kuglica to je atomska bomba. Hoćeš li roknit na Zenicu? Rokni je divi da vidim kako atomska uništava Zenicu. Što je normalno? ali Muhammed alihi salatu wasalam je bio daleko od toga. Kaže, bel arđu en juhriđa Allahu min aslabihim qawmen ja'budu Allahe wala yushriku bihi še'a. Ne, ne, ne! Ja se, kaže, nadam da će Allah iz njihovih kičmi izvesti ljude koji će Allaha obožavati. Allahu akvar, pogledajte milosti, pogledajte rahmeta, pogledajte duši. Da vidimo kako je Allah poslanik alaih salatu wasalam odgajao dušu. Braću moja draga i ciljne sestre, jedna od najbitnijih stvari s kojom je došao poslanik jeste da je došao da poziva ljude da Allaha obožavaju, da ih, da ih izvede iz tmine grijeha na širinu Islama. Da ih izvede iz tmine obožavanja, stvorenja u obožavanje Allaha, te barake wa ta'ala. Ako pogledamo u ponašanje današnjih ljudi, naročito omladine, u velikom, znači žao mi je što to moram kazati, ali vi znate oni koji su slušali nekada moja predavanja, da ja nekada ciljano budem strog kako bi shvatili određene stvari. Pogledajte naše omladince, kako se oni danas ponašaju, a i ostali oni koji su malo starih od njih. Utakmice, filmovi, serije, mode, trendovi, ekskuruzije koride i ostali trendovi, znači ljudi maštaju o parama, o ženama, o slavi. Ja bi volio da neko napravi anketu u nekom gradu gdje su muslimani većina i da ljude na putu pita izvinite gospodine, znate li vi zašto su ljudi stvoreni? Zašto ljudi su stvoreni? Jesu li ljudi stvoreni za utakmice, za diskoteke, za kafane, za Facebook i ostale šeitanije i nima nešto drugo. Allah Đelešanu kratko odgovara u Kur'anu. Zato se treba družiti sa Kur'anom. Kaže uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ljude i džine sam samo stvorio, pazite, samo da bi me obožavali. Sve drugo je sporedno. U islamu možeš biti električar, možeš biti automehaničar, možeš biti informatičar, možeš biti doktor. Niko ti ne brani, izaberi šta hoćeš. Ali to u okviri, u okvire Islama. Budi šta hoćeš, ali kada čuješ hajja na sale, na namaz, informatičar, futbaler, golman, svi u džamiju idu. Jer ako ne postupiš tako ti obožaješ nešto drugo mimo Allaha. Allah kaže nisam ljude stvorio osim da me obožavaju. Kažu islamski učenjaci, ovaj ajet Ovaj ajet obuhvata cilj i svrhu zašto su ljudi stvoreni. Kaže poznati komentator Kur'ana, Imam Ešem Titi u poznatom tefsiru Edvaul Bejan, kaže Allah Đelešan, ovaj ajet pojasnio je u ajetu sure Tebarak, sure Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah je dao, stvorio smrt i život da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati. Allah nas je stvorio, dao ti slobodnu volju, budi šta hoćeš, da vidi kako ćeš se ponašati, pa ko se pokori naredbama i ostavi zabrane, njega će nagraditi, ako ostavi naredbe i prekrši zabrane, njega će kazniti. Zato smo na Dunjaluku. Nažalost, živimo u vremenu turbo života kada ljudi nemaju vremena da razmišljaju o tome. Ljudi, ako pogledate njihovu svakodnevnicu, čovjek koji svakodnevno gleda serije, filmove, utakmice, Facebook i ostale stvari, on svojim dijelom kaže da ne zna što je stvoren. A pogledajte šta kaže uzvišeni Allah. أَفَحَسِبْتُمْ ennema halakunakum abefen. Uennakum na lata تَرْجِعُونَ A zar mislite da ste stvoreni uzalud? Allah se čudi, postavlja pitanje i čudi se. Jer kaže, mislite ste uzalud stvoreni. Si stvoren za utakmica. Ma nije umet Muhammeda stvoren da igra lopti. Nije Allaha mi. Ja volim igrat futbal, ali ne smiješ živjeti za to. Znači stvoreni smo da Allaha obožavamo. Kaže Allah Đelšanu, a zar mislite da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete vratiti? Kada znaš ovu klauzulu i da nam se nećete vratiti, to ti reguliše tvoj život. Jer ćeš se vratiti Allahu i pred njim ćeš račune stroge polagati. Braću moja drage i ciljni sestri, pogledajte ovaj ajet kada Allah Đelšanu kaže a ljude i džine sam stvorio da me obožavaju. Allah je stvorio čovjeka. Teorija da je čovjek nasto od majmuna je gluplja od razmišljanja o njoj. Ali nažalost ona se i danas uči u mnogim državama čovjek nasto od majmuna. Dragi Allahu, jel moguće da ljudski mozak toliko poludi i da povjeruje u to? Pa što majmuni danas ne postaju ljudi? Jedan se zafrko i postao čovjek. I rekao ostalima, nemoj da bi ko prelazio, jesam se privario, Bože sačuvaj. I ostali ne prelazi. On se zafrko i kaže, šutite. Ko je zadovoljno da rekne, ja sam sin Muhammedov, Ahmedov, a on je sin gorile neke dole, nek bude. Habibi, ja neću da budem sin gorili. Mene Allah stvorio, ja znam što sam stvoren, da obožajem gospodara. I to je jedina teorija koja postoji, nema drugi. Ili čovjek naš nastao od majmuna, što je gori nego za razmišljati, onda je Allah stvorio. Kaže Džubeir ibn Mut'in, mušrik došao sluša Kur'an. Boži poslanik klanja akšam namaz i kaže, pa je došao do ajeta em huliku min gajri še'in em humul halikun. Kad je čuo on kao mušikove riječi, kaže, malo mi srce nije izletilo iz grudi. Allah Đelešanu kaže u ovim ajetima, a kaže jesu li oni sami od sebe nastali ili su sami sebe stvorili ili bez stvoritelja. Allah se čudi. Allah je ljude stvorio. Zato, vraću moja draga i ciljne sestre, veoma je bitno govoriti o ovoj tematici. Mi na terenu ovdje imali smo komunizam 50 godina, imamo poljuljanje najteže temelje vjerovanja. Mušici Meke kojima je poslan Muhammed, Kur'an na više mjesta kazuje, kaže, kada ih upitaš ko je stvorio zemlju i nebesa, oni kažu Allah. Danas pitaš ko je stvorio čovjeka, kaže stvoren od majmuna. I priroda sve nešto daje. A što meni priroda ne napuni novčanik jednom da ne moram čitav život lijetat za parama? Znači Allah je stvorio insana. Nama su poljuljani najžešći temelji akideta da postoji Allah da je Allah stvorio zemlju i nebesa. Mačka prošla preko puta. Još ako je crna, vraćaj se kući, kako odeš na posao, poginčeš. Mačka jadna ganja, više ne mora, jes. Zatvori je u kavez, dadi joj krišku, nikad neće preko puta proći. Jadna mora prijeći preko puta, nema čitav život, tuda po planinama, opet će neće preko puta proći. Mi imamo problem je problem sujevjera je u problemu rububijeta. Allah je stvorio zemlju i nebesa, on usmrćuje, on daje život, on daje rizik, on daje na faku. Ne može se bez njegove dozvole desiti ništa. Kaže, prošla mačka preko puta, vraćaj se kući, poginćeš. Mačka jadna, ne zna bolan, ne zna jedan plus da zna kaš ti poginu. Ali nažalost, ja sam bio preksinoć u držao ovakvu tribinu i dvije travničke, da ih nazovemo gospođe, kad su čule ovaj govor, ustale kaj, ej, jesi ti, vrate vehabija. Mi do sad uvijek smatrali da mačka kad prijeđe preko puta umrćeš, ti sad došu niješ umrt. Ej, jesi faca. I ustale kaj, mi ne, ne morate više slušati. Hajte, rekao, brate, da se odmorimo od vas. rezimirano, da bi čovjekovo vjerovanje bilo ispravno, treba da vjeruje u četiri stvari. Da Allah postoji, da je Allah stvorio zemlju i nebesa i sve ostalo i ništa se u svemiru, kosmosu ne može desiti bez Allahove dozvoli. Da vjerujemo da se ne smije nikome nikakav ibadet činiti osim Allahu. Navodili smo primjere, dođe poneki bošnjak, a više tamo po islamskom, arapskom svijetu, dođe musliman kod kabura i plaće, o hađi buba, oj, ozdravi me hađi buba. Hađi bubu bojli crvi, odkopaj ga pa ćeš vidjet bolan. Na njemu dva kubika zemlje, boslani kaže kad mejita zakopaju, dovite za njega, vi za njega, kaj sad njega pitaju. Poslani kaže ti dovi za njega, on došao i on viće, e, bađi buba, a te me izvadi iz Belaja. To je širk, najveći grijeh kojeg Allah nikomu prostit neće. Dova je ibadet i samo se smije činiti Allahu. I treća i četvrta stvar, da vjerujemo da postoji Allah, da vjerujemo da je stvoritelj zemlje i nebesa, da vjerujemo da ne smijemo nikakav ibadet činiti osim njemu i na kraju da vjerujemo da ima imena i svojstva savršena u kojima niko nije njegov suparnik. Evo pogledajte zašto ja govorim ove stvari, pogledajte neko, nekoliko stvari za koje mi ne znamo da su u koliziji sa temeljima vjeri. Gledanje u filđanž. čitanje dlanova, otvaranje zvijezdi, mjeseci i ostalih planeta, čitanje horoskopa. Evo sam ćemo se zaustaviti kod čitanja horoskopa. Dragi Allah, ja bi volio vidjeti da li normalna osoba čita horoskop. Kaže, govori, on se obraća jarcovima. Ha, haj znaj gdje su, kud su, tu su, neđe. Kaže, jarcovi, vi, kaže, u ovom mjesecu prolazite kroz velike probleme. Kaže jarac, mu, mm, jesam. Jesam, kaže, sjetio mi je se, kaže, u Belaju sam, ne mreš... Pa tokma ako jedan svi imaju problema, bolan. Vidiš da te farba, bolan. I kaže, Boga mi, rekao mi u problema, kaže, ja ne mogu se iščupati iz problema nikako. Dragi Allahu, dragi Allahu, zar se ljudski mozak može tako spustiti u korpu za smeće i da vjeruje nekom polupjanom jarcu koji piše tamo horoskop da ti prolaziš kroz probleme. Poslanik Alehi Senan ne zna gajbi, a on ga znade koji piše horoskop. Poslanik poslao 70 svojih karija. Došlo mu jedno pleme i kažu, poslaniće, gdje nam pošalji 70 karija da nas podučavaju Kur'anu. I on im poslao. Sutra dolazi vijest, kaže, oni ih pobili svih 70. Pa da je znao poslanik gajb, ne bi im dao tih 70 ljudi. La ilaha illallah. Poslanik ne zna gajb i dođe neki polu pismeni čovjek i kaže, ja ću napisati horoskop. La ilaha illallah. To je, braćo moja draga, jasno u koliziji sa ispravnim vjerovanjem. Također, nosanje hamailija, zapisa, tisovog drveta, konaca, razno raznih dezena, crveni, plavi, bijeli, oko djece, to kaže obisiš oko sebe. Habibi, slobodno ideš do 84 krvi, što kaže pogod. <laughs> Vala ješto. Allahan, ja bi plakao čoveče. Poslanik alaihi salatu wasalam kaže ko okači na sebe Hamajliju učinio je širk. Šta će te Hamajlija sačuvat sve ti Allaha? Ali, pošto se te Hamajlije kupuju bez PDV-a, pa imaš velike, mali, na popustu, snižene, znači ljudima je lako zafarbati pamet. Evo ispričat ću jednu hićaju, iako sam se večeras puno smijali, a nije dobro. Kaže dvojica ljudi, Birvakti Lehićaj, vjerodostojna. Vozili se oni u staroj fići, ovaj što je vozio, valjda je kupio vozačku, nije položio ispravno. I oni su vozili hop hop i potput. A dole je provalija duga 300 metara. Ali jedno jedino drvo koje je bio hrastić, oni se zaustavi za hrastić. I oni se polako izvuku i gore došli na put i kaže sad ovaj vozač, uf, kaže da ne bi Hamajlije džebi ošli. Kaže ovaj drugi, a ja budale da ne bi rastića kakva hamalija bolan. Čovjek s kontoveli zapeli za hrastić, izadi hrastić, pa švi ćeš otići dole. Kakve hamalije, kakvi bakarači, kakvi montirači. Znači, ostavite se tih stvari, to su opasne i zabranjene stvari. Odlazak sihribazima. Boži poslanik se salatu selam kaže ko ode sihribazu i povjeruje mu, on je, kaže, zanijekao ono čime sam ja došao. Ili vjerovat cihribazu ili poslaniku. U drugom hadisu, vjerodostojnom, kaže poslanik, je kod baza i samo ga upita. 40 dana mu se ne prima namaz. Mora klanjati, ali mu se ne prima. On kaže, pa ja, kaže, inako ne klanjam, kaže, nema veze. Također imamo jednu opasnu stvar, a to je ismijavanje sa propisima vjeri. Ljudi vide čovjeka sa bradom, ženu pokrivenog lica, vide čovjeka zavratio svoju odjeću iznad članaka, ne, ovaj se kaže ne rukuje sa ženama, ovaj ne sluša muziku, ne ide u disko i počnu se ismijavati sa omladinom i ljudima koji praktikuju vjeru. Allah Đelešanu kada govori o licemjerima u Kur'anu, na kraju im kaže, nakon što se ismijavali, u vjeri kaže nemojte davati svoje razloge i opravdanja. Postali ste nevjernici nakon vašeg ismijavanja s vjerom. Ako nešto ne znaš, šuti, provjeri, pročitaj. Nama je problem, mi vjeru učimo od novinara. Veli, kako onaj novinar, on 40 godina nosio šapku Titinu, druže Tito, mi ti se kunemo, da zato mu u džehennem idemo. I ide on za Titom i misli on da i sad ima goli otok, da se muslimani i dalje kolju, da se tako, tako i dalje. I on ti, kad piše svoje članke, vehabije, teroristi, plaćenici, ninđe, žene, kornjače, ne znam ja više šta je. I onda dođe Božnjo ko papagaj i počne za njim. Pusti ga, to je Titin, pionir bolan. Ti se čuvaj, Boži poslani kažu Adisu Buharije, čovjek će kazati riječ, jednu. Neće se obraćati pažnju na nju. Biće bačen zbodnje dublje od istoka do zapada u džehennem. Pazite na jezik. Upropastit ćeš sve ono što si čitav život radio. Od te radio, od namaza, od sadaki, od svega. Pa sa jednom riječu potroši. Pazite. ostavi se novinara. Vjera se ne uči od novinara. Njemu plata što već i više slaže dobit će veću platu. I zato nemojte učiti vjeru od novinara. Također, velik broj ljudi nije svjestan činjenice da nije dovoljno samo reći la ilaha illallah, ja sam musliman. Čovjek mora znati značenje la ilaha illallah. Ja bih volio da se napravi također anketa, pa da zaustavimo ljude i da ih samo kažemo šta znači la ilaha illallah. Učenjaci o la ilaha illallah pišu tomove. Mi ne znamo samo prevesti. I ljudi misle to što se zoveš mujo i rekao si la ilaha illallah tri put na vludu da ćeš ući u džennet. Ne, moraš znati značenje toga. Također Čovjek može biti musliman, pa može počiniti dijelo, pa da postane da otpadi kod vjeri. Ljudi imam osjećaj da smatra gotovo, musliman, rodio se musliman, tri put došao u Mejtev kod Efendije, ništa nije naučio i završio sve ideš u džene direktno. Mogu se uraditi dijela koja izvodi, učenjaci navode velika dijela, tomove pišu dijela koja izvodi iz Islama. Muslimana koji radi izići izvjeri. Jeste li nikada čuli nekog muslimana, bošnjaka, da je opsovao Allaha i poslanika. Ja sam čuo stotinu puta. Kažu učenjaci po konsenzusu islamski učenjaka ako opsuje Allaha izlazi izvjeri. Opasno. Opasno. Opasno. Ja smatram da se mnogo, da je se ova tematika zapostavila naša vrhovna institucija koja okuplja bošnjake, islamska zajednica, smatram da treba mnogo više rati. Ovo je jedan prijedlog od jednog malog insana da se više radi na edukovanju muslimana u pogledu ove tematike. Mi ne možemo ovdje večeras o tom i sve progovoriti. Ali treba na mimberama govoriti, jer od mene ljudi ne uzimaju. Kaže, ova je vehabija, od, njega je sve pola-pola. Ali kad mu defendije dođe da ne smije amajlje nosa, to je vjera. I treba institucije islamske zajednice da poradi mnogo više na podučavanju ljudi. Mi imamo, nerijetko nam se dešava da svake godine se ponavljaju iste hudbe. Imaš rokovnik sa 54 hudbe i samo ga rotiraj. Svake godine je u dragaj, klanjaš tri rekiata, 800 puta kulu vala, 600 puta fatiha i to ideš u džennet. Moraš pit, moraš se kurat, moraš šat, moraš kras, Kaže to, klanjaš, habibi, prije mu si u džennetu. Daj, govorite nam o aktuelnim stvarima. Govorite nam onome što je vjera. I zato kažemo, braću moja draga, ova stvar potrebna je edukacija. Potrebna je edukacija da bi se riješila. Ovako čovjek postiže zadovoljstvo u životu. Vraćamo se našoj temi. Snagom Kur'ana do savršenstva duši. Savršenstvo duše je nemoguće postići osim nakon spoznaje zašto živiš. Pogledajte zapad. Zapad je prepun dunjaluka i para, ali svakim danom, čitajte statistiku, povećaje se broj samoubistava. Ne znaju zašto živi. Dole muslimani u Somaliji, u Čečeni, u Palestini, kad si dole čuo za samoubistvo, nema šta jest. Ali on zna zašto živi. Vjera spoznaje zašto živi, što čovjeka čini sretnim. Allaha mi, najbogatiji je nesretan ako ne zna zašto živi, a najsiromašniji je sretan ako zna zašto je stvoren. Druga stvar, prvo znači da znamo zašto živimo. Drugo, spoznaja Allaha tabaraka wa ta'ala. Nemoguće je izgraditi dušu osim ako spoznaš svoga gospodara. Vraću moja draga, savjetujem vas jednim savjetom. Prvo sebe, nakon toga vas. Uzmite u svom životu, odvojite vremena i družite se sa Kur'anom. Čitajte Kur'an sa razmišljanjem. Posebno obratite pažnju na tri vrste ajeta. Ovo zapamtite večeras. Nakon činjenice da smo stvoreni da Allah obožajemo, zapamtite ovu činjenicu. Ajeti koji govori o uzvišenosti Allaha. Čitaj ajete koji govori o Allahu i razmišljaj o njegovoj veličini. Ja ću vam dati samo par primjera. Kaže uzvišeni Allah وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Kaže, samo Allah ima ključeve gajba. Samo On. Kopnu i šta je na moru. I pazite sad, Allah ti sve više. Kaže, ne postoji ni jedan list koji opadni, a da za, za njega Allah ne zna. La ilaha illallah. Koja je to uzvišenost? Tu ljudski razum staje, to razum ne može dokučiti. Koje su prašume, koje su naše šume, drveće, cvjetovi, koliko je listova. Ne postoji broj najveći na planeti da može samo jedan posto izbrojati listova i ni jedan list ne opadni, a da Allah za njega ne zna. Allah ti ako čovjek ovo shvati, treba li njemu više išta tumačiti? Treba li njemu kazati da treba klanjati? Treba li ženi kazati da treba nositi mahramu? Treba li čovjeku kazati da je zabranjen alkohol, blud i ostalo? Ako zna da Allah zna za svaki list. U više kuranskih ajeta Allah Đelšanu kaže i zna šta je na nebu i šta je na zemlji i zna šta javno kažete i šta tajno kažete i na kraju i zna šta je u vašim grudima. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah je teško shvatiti insana koji zna ove ajete o gospodaru i postani nepokoran. Zato kažem ajeti o Allahu. Dalje, ajeti o sudnjem danu. Kada dođete do ajeta o sudnjem danu, zastanite, pa ih ponovite par puta kao što je činio Muhammed alaihi salatu wasalam. Evo vam samo nekoliko primjera. Kaže uzvišenje Allah govorići o nevjernicima. فَكَيْفَ تَتَّكُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Kaže Allah Žešan nevjernicima, a kako ćete se spasiti na sudnjem danu kada će djeca osjediti? Djeca na sudnjem danu neće polagati račune, zato što su malo ljetni. Ali kada vide kako stari polažu račune, oni će osjediti. La ilaha illallah. Wallahi, wallahi, da čovjek umre od straha. Da mu srce pukne od straha. Kaže Allah Đelšanu u suri Jasin, navodili smo taj aje često puta, nažalost mi Jasin samo možemo uplatiti, ne možemo ga slušati. Kaže Allah Đelešanuhu, El jeume nahtimu ala efuahihim wa tukellimuna ejdihim, wa tešhedu arđuluhum, bima kanu jeksibun. A tog dana, kaže Allah, mi ćemo zapečatiti njihova usta, pa će nam ruke govoriti i njihove noge svjedočiti. Ne možeš se sakriti. Možeš li kad kreneš u diskoteku ruke odrezat i ostaviti odeš bez ruku? Nećete onda u diskoteki niko. Ili bez nogu otići. Allah će na sudnjem danu tvoja usta zapečatiti i najbliži organi tebi svjedoče protiv tebe. Pogledajte apsolutne pravdi. Neće Allah da kaže ja sam znao sve što ćeš činiti i sve je zapisano. Ne, ne. Dokaz sam protiv sebe. Donesu ti knjigu kao što je došlo u suri El Isra. roki kitabek. Evo ti tvoja knjiga, gdje nam ti pročitaj šta su meleki zapisali. To odgaja ljudsku dušu Allaha mi. Time čovjek postiže ono što je postigao Muhammed alaihi selam. To je savršenstvo duši, da znaš daš polagat račun. Allah Želšanu se obraća nevjernicima i kaže, a zar mislite da ćemo vjernike i nevjernike na sudnjem danu izjednačiti? Čovjek podio u Srebrenici 600 ljudi, silovo 300 muslimanki, pokro pola Srebrenice i dobio 6 mjeseci zatvora. Je to pravda? Nije na dunjalku, ali zapamtite, pravda je na ahiretu. Kaže Allah, zar mislite da ćemo izjednačiti bogobojazni i nevjernike? La, wallahi, neće tako mi Allaha. Zato to je, to je potpunost duši, to je savršenstvo duši. Kad znaš veličinu svog gospodara, kad znaš težinu sudnjeg dana. I treća kategorija ajeta u Kur'anu mnogo Allah Đelšanu govori o tri vrste ljudi. Treća ova stvar ima tri kategorije. Allah Đelšanu govori o licemirima, o, o nevjernicima i o muslimanima. Pa kada se govori o muslimanima, preispitaj se ima li mene tu negdje? Allah Želšanu kaže u suri Al-Enfal minune, mu'minune alladine idha zukira Allahu Vodilet kulubuhum. i na kraju kaže Ulaike humul mu'minune hapa. A to su pravi vjernici. Da vidimo ko su. Kaže to su oni kada se Allah spomeni. Srca im zatreperi. Njihovo ubjeđenje se poveća. Oni kaže namaz obavljaju. Oni zekija daju. Da vidiš ima li te gdje tu. Da li kad čuješ neko ti rekne rekao je Allah Znači, da se preispita. Licemjeri, da vidimo ima nas gdje u licemjerima. Mi smo čudan narod, Allaha, ashabi su bili ashabi. Žrtvovali su za din svoju krv, svoje živote. poslaniji kaže, kada bi neko od vas udjelio kao brdo Uhud, brdo Uhud je ko igman, ne može, kaže, dostići pregršt što su moji ashabi dali. Oni, kaže mu Muleke u Buhari zabilježeno, Doživio sam 30 asaba, svi su se za sebe bojali licenirstva. La ilaha illa. Omer dolazi u Zejfi, kaže tako ti Allaha, ti znaš imena munafika, jer sam li ja munafik. Poslanik mu rekao da će biti u džennetu. Straha. Kod nas čovjek ne posti, ne klanja, psuje, krade. Kaže, kakav si musliman? Kaj najbolji sam ti ja. Srce mi je bijelo, čisto, ko sagoreno ulje crno. I kaj ja sam ti najbolji na planeti. Nemamo dijela, a ne bojimo se licemjerstva. Oni imali dijela, imali džihad, imali noćni namaz, imali tilavet, cijelu noć plakali i bojali se licemjerstva. Mi nemamo ništa, i nemamo ništa. Ja kad čitam te primjere, poželim da sam prašina. Koliko se smatram maleni pored njih. I onda dođeš čovjek koji nema ništa, misli da će direktno u džennet. Zato čitajte ove tri kategorije ljudi i vagajte se. Gledajte ima li vas gdje u tim opisima. Također, braćo moja draga, kako postići savršenstvo duši? Čovjek kada čita Kur'an, Allah zna da je insan zauze dunjalukom. Ali kada bi se družili s Kur'anom, vidjeli bi da nam Kur'an na više mjesta govori o smrti. A smrt odgaja ljudsku dušu. Čovjek kada zna da će umrijeti, to odgaja njegovu. Neće biti nepravedan. Neće slagati. Neće biti nepokoran. Zašto? Jer zna da će umrijeti. Zato kaže uzvišeni Allah na više mjesta u Kur'anu Kullu nefsin dha'iqatul maut. Svaka živa duša i svako živo tijelo će smrt okusiti. Svi ćemo otići. Ja znam kada bi nas neko sada pitao će li svi umrijeti, kažemo hoće. Ali šta radimo dijelima da se pripremimo? To je pravi odgovor. dolazi Božijem poslaniku čovjeku jer na visu i kaže Allaho poslaniće, mete sa'a, kad je sudnji dan? Ali poslanik, šta ti imaš kad je sudnji dan? Postavlja mu drugo pitanje, kaže, a šta si ti pripremio za sudnji dan? To je ispravno pitanje. Postavimo sebi pitanje, jesmo li spremni za smrt? Mi ćemo otići. Ako danas ne umriješ, ćeš sutra sigurno. U smislu budu, moraš umrijeti. Ali šta si pripremio? Nije bitno da znaš kad ćeš umrijeti. Bitno je da znaš jesi li spreman za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Također, čitajući Kur'an, odgajamo svoju dušu da čovjek kada ga zadesi musibet i nesreća, a naročito kada počne praktikovati vjeru. Ja svima kažem, ja nikada nisam čovjek koji je došao i počeo praktikovati jer rekao mu obraduj se s ti sve ruže idu ispred tebe. Ne. Znaj, kada kreniš vjerom, putem vjeri, Allah će te iskušati da vidi tvoju iskrenost. Kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u suri Rum Elif la mim ahasiben nasu en jutraku en jakulu amenna Wa hum la juftenun Misle ljudi da će, biti ostavljeni, da samo kažu vjerujemo, a da neće biti iskušani, da vidimo iskrenost te tvoje namjeri. Božijem poslaniku, alihi selam, dolazi ashabi. Božji poslanik na, naslonuo se na kjabu, pritisci, bojkot kurešija. Kaže Allahu poslanici, zašto ne doviš? Zašto ne tražiš od Allah da nas pomogni? Kaže Allahu poslanik, alihi selatu wasalam, doista ljudi koji su živjeli prije vas, Znalo im je se desiti da čovjeka dovedu, stavi mu testeru, žagu na glavu i prerežu ga na dvije polovine. Ali ga, kaže, to ne bi odaljilo od njegove vjeri. Drugog su, kaže, znali uzeti željezna kliješta i češljove i kidati mu meso do ga ne bi ubili. Ali, kaže, to ga nije odvratilo od njegove vjeri. Tako mi Allaha, kaže, Allah će ovu vjeru uzdići. Ali vi požurujete. Pogledajte iskušenja nas niko nije pljunuo, niko te nije udario, niko ti ništa nije uradio i svakim danom imamo se više popuštanja u vjeri. Teško nam biti od odabrane skupine koja ide prema džennetu. Dosadilo nam. Zato kažemo, braću moja draga, oni koji krenu putem istine neka znaju da će biti iskušani. Da bi se potvrdila njihova iskrenost. Također, od stvari koji će odgojiti ljudsku dušu, jeste, braću moja draga, da čovjek čitajući Kur'an dobit će spoznaju da je put dobročinstva, put savršenstva duši. Znaju ljudi koji radi u dobrotvornim organizacijama, koji su poznati po hajru. Kakav je osjećaj duše onog momenta kada uradiš insanu hajr. Ne da si mu nazove tako i kaže, aj dođi, da poguraš auto, a ti ga joj černi mi je, brate, platio vape, moram ga danas pogurat. A inače, nek te gura čača. I ti tada je tebi mrsko živit, ali da ti odeš u ime Allaha. Ti kada bi guro to auto, kada bi se vraćao kući, ti ne osjećaš da hodiš po zemlji. Zbog dragosti, zbog širine u grudima. To odgaja ljudsku dušu. Zato Allah na više mjesta u Kur'anu kaže Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli dobročinitelje. Treba li čovjeku veća satisfakcija za dušu? Da kada to radi, zna da ga Allah tada voli. Zato, braćo moja draga, čitajući Kur'an, mi ćemo spoznati osobe kojima treba činiti dobročinstvo da bi dostigli savršenstvo duši. Prvo ko? Roditelji. Mi, nažalost, živimo u vremenu Mama kad te zove, kad vidiš njen broj, padne ti mrak na oči. Al kad te zove neki ahi, o, Jesse, hajmo na kiku, hajmo gore, hajmo na svadbu, hajmo na izlet. Ma nema, on je spreman ko puška. A kad mama zove, kad babo zove, a šta li hoće matora sad da budate? Halo, Allah Đelešanu šta kaže? Ola, teku lehuma uf. Nemoj im kazati ni uh. Ne smiješ mami ni babi kazati uh, to je vjera, to je din, to je savršenstvo, to odgaja ljudsku dušu, Allahami. Da žudiš za onom maminom dovom, vallahi, nema slađeg momenta u životu nego da ti mama kaže i sin sine, živ i bio. Allah mi te čuvo, Allah te obskrbio. Wallahi, ta dola je vrednija od dunjaluka i što je na njemu. Zaslužite te dove dok su ta dženecka vrata još tu. Koliko ljudi dođu pameti kada babu zakopa, kaže Boga mi, Boga mi sam ja zakazao bio kod mami i kod babi. E, gotovo. Otišli su. Druga kategorija ljudi jeste pomaganje siromaha i hudovica, žena koji nemaju muževe. Hadis kod imama Buharije da neko ne pomisli ovaj predavač je se puno umorio od putovanja pa nam apokrišnje hadise citira. Hadis je kod imama Buharije kaže Allahu Postanik, onaj ko trči i hoda i radi da bi pomogao siromahu i hudovici on je kao muđahid na Allahovom putu. Ili je kao onaj ko cijelu noć klanja i svaki dan posti. Allahu akbar, pogledajte, pogledajte Islama da pomogneš siromaha i da pomogneš ženu hudovicu. Kao muđahid na Allahom putu, on tamo gini, juriša, snajper ga gađa, ti ovamo odnese samo 25 kila vrašna i vas dvojca isto. Ali treba odgojiti dušu treba odvojiti od ostalih protjeva, treba zadnje trendove mobitela pratiti. hodovice, nek se snalaze, nek po Facebooku pišu tamo da su potrebne, ne bili kakav se insan smilovo da im dadni. Treća grupa insana, ja znam, mene puno počeli su kritikovati, morat ću umanjiti da branim prava ljepšeg spola naših sestara. I zaista moram, jer više su mi počeli dolaziti prijetnje. Sinoć sam u zemci morao zagrnuti rukave, rekao ako me ko napadne da se mogu braniti. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Prema njima se, prema ženama lijepo obhodite. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا kaže Allah Đelšanu prema ženama se lijepo obhodite a ako vidite kod njih nešto loše strpite se kaže možda će Allah baš u tome što je loše dati hajr Allahu akbar kod nas brat kaže žena mi je mašala te barak Allah koja sahabika ali ima samo, kaže, jednu mahanu. Šta je mahana, brat? Kaže, malo je punija, malo je krdeba. Ženo, kaže, ja ću morat žent manekenku. Ženo, morat ću tebe razvesti. Pa šta ćeš ti od manekenke? E, kaže, manekenke imaju dva fina svojstva. Prvo, zgodne su. Drugo, lako je hraniti, jer neki dan čitam jedan tekst, kaže, ma nekenke jedu kartone. Ima ti položiš kartona, ko kozi, i ona habibi jedu. Kaže ovo što mu je malo puna, ženo Allah te uputio, četiri organizacije te ne mogu nahraniti. Pojde sve živo. Ova, vi što je hajnik, Kartona joj nakupim i smeća, položim joj ko i ona jede i kaže, izgodna ni fina. Prigorča ona za godine na kartonu, ali nema veze i način sebi drugu. Strpi se, Habibi, možda ta što ti je mašala ko bokser, sutra kad dođu lopovi, dođu lopovi, ti pobigneš podsto strate, a žena lopova glavu. Meka je, Habibi, neki razbija. Strpi se malo, brate. Dobro, nasmijali smo se, idemo dalje. Kaže Allah poslanik alaihi salatu, sad ja smijem spustiti rukave jer nikom nije Kaže Allah poslanik alaihi salatu mu'min njega vole i on voli. Pogledajte te duši. Imate ljudi, on mrzi do podne sebe. Do podne sebe i su planetu. On ide na mrgođen, on ide stisnut, njemu su svi krivi na planeti. Poslani kaže, mu'min voli. I njega voli nastavlja, kaže wa hajru men Vola hajra fi men la vola Nema, kaže, dobro onome koga ljudi ne vole i ko ne, ne, ne voli. I kaže, najbolji među vama su oni koji najviše koriste ljudima. A ta korist, rekli smo da je vezana za unutrašnje stanje i dušu čovjeka. Pazite islamu, pazite ljepote. U islamu se djela vrednuju po namirama Kao što kažu određeni učenjaci, sve dok nije tiš hajr, ti si u hajru. Zaista istaku. Ne može nijetiti hajr osim insan čiste duši. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, čovjek kada se razboli, hadis opet gdje? U Buhari. Čovjek kada se razboli ili kada negdje otputuje, jer poznato je da na putu čovjek ima problema i ne može obavljati badete. Kaže čovjek kada se razboli ili kada otputuje, meleki mu upisuju sve što je radio dok je bio zdrav i dok je bio kod kući. Allahu akbar. Godinu dana postiš ponedjeljak i četvrtak. Nakon toga se razboli šest mjeseci u bolnici. Melek, ti gore gruvaš rižu u bolnici, dobra hrana. Ponedjeljak došla koka, ti se na gruho, a Melek piše i postio. Zašto? Zato što Allah zna, ti da si bio zdrav, ti bi postio. Zato nije ti hajš. I u islamu se djela vrednuju proporcionalno. Shodno koliko imaš. Čovjek ima marku i uzme tu marku i dadne sadaki. Šta je dao? Sav metak. Drugi ima 10 miliona. I on ti dadne 10 hiljada. I ide sutra kroz varšašiju ko paun. Ovako. uuuu, dao sam 10 hiljada. A od 10 miliona, ti nis dao feninge. Ovaj dao miskin sve. Zato poslani kaže u vjerodostojnom hadisu, pretekao je dirhem stotinu hiljada dirhema. Allahu akbar. A sahabi puni želje. Kažu kako Allahu poslaniće? Da jedan dirhem pretekne sto hiljada, kaže Allahu poslanik. Čovjek je imao samo jedan dirhem, pa ga dao. A čovjek drugi je, kaže, imao gomilu i metka, pa je zagrabio, pa je to bilo stotinu hiljada. Ali ostala gomila, kaže ovaj, dirhem je tu pretekao sve. Zato kad imaš deset maraka, Allah mi, tada dadni, nemoj čekat, vallahi, ja sam slušao od svojih šehova gdje kažu, Nemojte se zavaravati da ćete davati sadaku kad imate puno. Nećete je davati kad imate puno ako se ne naučite davati kad imate malo. Imaš deset maraka, daj mi Marko, ona ti nako i nako otića Bibi u poruke, otiče u šitanluke, otiće u Pepsi koji će tu bubrege i to je to. Daj mi Marku na lavom putu dao si desetinu i metka. Ona je milionir tebe da bi stigao koliko treba dati. Daj kad imaš malo. Odvoj od svog srca. Također od stvari kako postići savršenstvo duše jeste samo obračunom. Da se čovjek malo sa, samo obračunava sam sa sobom, prije nego ga drugi počnu obračunavati na sudnjem danu. Kaže se u vjerodostojnom hadisu da Allah poslanik jedne prilike sjedio sa sahabima. Pa im kaže, sada će ovdje izići iz ovog čoška čovjek koji je netlija. Pa je izišao čovjek lijepi pokašeni bradi od abdesta pa je prošao. Sutra isto tako, treći dan isto tako, pa je jedan od ashaba koji se zove Abdullah ibn Amr ibn El As, krenuo za tim čovjekom da vidi ko je taj dženetlija za koji poslanik Muhammed, koji ne govori po hiru svome, kaže da je dženetlija. Kaže, pa sam otišao za njim do njegove kuće i kaže, dragi moj brate, ja sam se sa svojim babom nešto proturječio, rekao sam da neću kod njega noćiti tri noći. Mogu li kao brat musliman kod tebe noćiti tri noći? Kaže, bolju. A on je došao, šta? Da vidi. Kaže, pa sam pratio ništa više i badata nema nego mi ostali ashabi klanja, posti, zikri, noćni namaz, sve nešto u granici, ništa nešto ekstremno da bi zbog toga ušao u džennet. Kaže kad je završilo tri dana, ja njemu kažem otvoreno, dragi moj brate, čuo sam poslanika da kaže to i to. Ja sam tebi rekao ono samo da bi vidio koje djelo radiš. Pa sam vidio da nema ništa posebno. I ovaj mu kaže, to je ono što si vidio, ništa, ja tako živim. I ovaj krenuo sad, ništa mu nije jasno. I onda ga on zove, kaže, dođi, ima nešto, tako sam se sjetio. Ja, kaže, svaku noć kad legnim, svodim račune. Ja, kaže, u svojim grudima nema ništa ni prema komi od braće muslimana. La ilaha Pogledajte duši. Pogledajte duše koja ga je uvela u džennet. Zamislite Allah, prvo moju. Zamislite kad bi neko sad mogao pročitati sve što ima na mojoj duši, na mom srcu. Vi bi onda pobjegli ko od najzaraženijeg čovjeka na svijetu. Zato što su naše duše tijesne, prljave, zaprljane grijesima i mnogim drugim stvarima. I kaže ovaj Asab Abdullah ibn Amr, kad mu ovaj to rekao, e, to je, kaže ono što mi ne možemo. To je teško dostići. Samo obračunavanje, braću moja draga i sestre. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu o vjernici, Bojte se Allaha i neka svako gleda šta je za sutra pripremio. Gledaj šta si za sutra uradio. Nemoj dozvoliti sebi da živiš, da ne znaš zašto živiš. Nemoj dozvoliti sebi da sebi ne postaviš pitanje a šta sam ja, ko sam ja, gdje idem, šta radim, je li ovo dovoljno? Preispitajte se. <clears throat> Nažalost, mi imamo jedan problem sa praktičarima vjeri. Brat, počne klanjati prije deset godina, naučio sufaru, i od tada do sad zaboravio harfove. Zato što se ne druži sa Kur'anom. Sestra se pokrila prije 15 godina, danas sam zna tri sure. Kula uzrabi fele, kula uzrabi nas i kul Nemamo kontinuirano preispitivanje. Dokle sam stigu, šta radi, jesam li ostavio loše mahane, jesam li popravio određene stvari, gdje sam uznapredovo u svome duhovnom smislu, da li sam zaplakao ikada, da li sam pomogao komši, da li klanjam noćni namaz, da li pazim roditelje i tako dalje. Da ljudi oko tebe primijeti napredak. Bojim se da imamo prezasičenost, da su ljudi stali. Zato, braću moja draga, da obnovimo ugovore sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. <clears throat> I predzadnja stvar čime čovjek može odgojiti svoju dušu <clears throat> jeste, braćo moja draga, da čovjek postiže savršenstvo duši, koje znaju oni koji rade na Allahovom putu, pozivajući druge u hajr i u dobro. Vjerujte, ne postoji slađi moment od momenta kada vidiš čovjeka koji kaže da je popravio nešto u svome životu zbog sebeba toga i toga čovjeka. Da je čovjek počeo klanjati, da je krenuo putem koji vodi ka džennetu. Vraću moja draga, ja sam ubijež, vidite kako je sada napolju hladno. Ali bez obzira, svi oni koji znaju plivati, sada kada bi vidjeli čovjeka, musliman ili nemusliman, da se tuši, svi bi mi iskočili da ga spasimo. I što je dobro. Ali koliko je ljudi koji umiru u kufru i nevjerstvu i mi, hajde da kažemo, ne radimo ništa. Zašto smo ljubomorni na taj džennet? Džennet, prostranstva dženneta su kao što su prostranstva zemlje i nebesa. Uzmite malo, ja sam pokušao malo tražiti tamo po internetu da vidim kolika je jedna svjetlosna godina. Pa kada vidite šta učenjaci astronomije kažu udaljenost od zvijezde do zvijezde stotinu hiljada miliona svjetlosnih godina. Jedna svjetlosna godina je toliko miliona, miliona. Sve je nešto u milionima. A to je samo ono miskin što su oni vidjeli malo tu, ne vidi dalje odnosa džennet, prostranstva dženneta su prostranstva zemlje i nebesa. Nemojte biti škrti na džennetu. Pozivajte ljude. Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže Ali radijallahu ta'ala u vjerodostom hadisu kada ga je poslao na Hajber kaže da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka u islam bolje ti je nego blago crvenih deva. U to vrijeme najbolja valuta je bilo crveni deve. Zamisli, Allah, Pogledajte nas koliko smo mi dobri muslimani. Evo sad ću vam ja dati ispit. Meni i vama. Da neko dođe sad tamo partira crvenog merđana zadnju tipu i kaže ko dovede jednog muslimana da je primio islam evo mu merđana. Allaha mi svevišnji. Ne bi imali vremena u WC ići. Mi bi tutu nosali za sobom. Samo bi ljudima, haj Allaha ti džanju. Da merđana provozam Allaha ti se. Kreste bi ti ovdje postavio sebi vako, ne bi spavo. Hajde ljudi u džanju, sam da merđana provozam. Ali kada se radi o valute ahiretskoj, Ko živ, ko mrtav do tada. Daj Merđana malo da provuzam limariju, gružniješ ga uzi i završena stvar. Prolaznost. Ali nema vezi. to kažem, braću moja draga, pozivanje ljudi u hajr. Allah poslanika ali se ratu kaže, čovjek kada pozove nekog u hajr i on to počne raditi, imat će taj koji ga je pozvao nagradu onoga koga je pozvao, a da se od njegove nagrade neće ništa umanjiti. Cilja ljude. Allah čovjek ne zna učiti u Koranu. Hajde te ja naučim učiti u Koranu. On sutra uči, ti fino na Facebooku sa sestrama se dopisuješ. On tamo uči, siroma ti ga prevari, on uči i fino sve se vapi što on uči imaš i ti isto toliko. Nauči nekoga nečemu. Prenesi propi, jel teško da kažeš nekom je, lijepo je postiti sutra i dana refata. Besplatne poruke imate sad oni kamion, neki programa besplatni, nikada ti neće doći poruka od nekoga sutra je dana refata što ne postite. Jedan da posti zbog besplatne poruke, pa to je učinak. Kaži ponedjeljak i četvrtak ko posti ima takvu nagradu i mnogo drugih stvari. Toliko je dava, toliko je misionarstvo olakšano ali mi siromasi od onog interneta ne znamo ništa osim tove arabi ono što ne velja na njemu. Osim velike manjini. I na kraju, braću moja draga, duša koja se odgoji kroz Kur'an dostigne savršenstvo izuzetno se boji i pazi nepravdi. Duša koja je izuzetno niska ne razmišlja o savršenstvu, ne boji se nepravdi. Pazite, ovo je vrijeme velikih nepravdi. Na državnim nivoima, na pojedinačnim, na porodičnim. Muž, nepravda prema ženi. Žena, nepravda prema mužu. I tako dalje. Čuvajte se nepravdi. Kada bi neko sakupio ajete u Kur'anu koji govori o kaznama i šta sve čeka na Dunjalku i na Ahiretu, one koji su nepravedni, vjerujte da bi dobio jednu veliku knjigu nepravda i zulum su opasni. I znajte da će nepravednik, onaj koji je zulumčar, biti kažnjen na dunjaluku prije ahireta, sigurno. Čuvajte se dobi onoga kome je nepravda učinjena. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže u vjerodostojnom hadisu Boj se dovi, o Muaze, boj se dobi onoga kome je nepravda učinjena između njega i Allaha nema zastora. U nekim rivajetima, pa čak kaže makar on bio nevjernik. Nepravda se ne može činiti nikome. Mi živimo u vremenu velikih nepravdi. Zato, braću moja draga, čuvajte se ove opake bolesti. Ja ću samo na kraju spomenuti nekoliko rečenica rezimirano ovom našem predavanju. Snagom Kur'ana do savršenstva duše. Dvije možda najbitnije stvari jeste činjenica da znamo zašto živimo. Da znamo da živimo, da smo stvoreni, da obožajemo Allaha. To nam ne negira da budemo šta hoćemo u životu, ali da svoj život moramo ograničiti šerijatskim granicama. I spoznaja uzvišenog Allaha je izuzetno dobar put da čovjek odgoji svoju dušu i da postigne savršenstvo. Molim Allaha Đelešanu da vas nagradi. Molim Allaha subhanahu wa da učini naše duše, duše koje stremi ka savršenstvu. Molim Allaha subhanahu wa da nam bude milosti na sudnjem danu. Molim Allaha Đelešanu da pomogne našoj braći muslimanima, ma gdje bili, naročito našoj braći i sestrama u Siriji, Molim Allah Đelešanu da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ente, estagfiruke ve tubu ili.